sigues diciendo nada. Que si de aire fresco necesitas nada en el número 100 de la frecuencia modulada está, la, medicina, para, para ello indicada. Sintoniza sí, tu FM Sí, y tu capitalista en el burú Liquida tu televista y Wingarelli Irati libre Sintoniza tu FM Sí, y tu capitalista en el burú Liquida tu televista artista wingari Irrati libre gara Egin gaude, en la malda de la estrata Hemen txeduzu irratxa joa parada Naskauta sistemakin kon ganas de dar la lata Aukeratu musika edo ta hitzen zaparrada Entzun nahi ez duten entzat batzutan da zarata Gara zen, azkabazo, kantuak Akildazio antzerkiak egia kalean salatzeko hainbat parodia Zorrotzen gara egiteko kalean txespenak eskutan dauzkagun portatita mikrofonoak Karrik dute berri gozko dorez bertetan Gizaremos ardua de jonoi Zintorizatu FM ur Zintorizatu FM ur Zintorizatu FM ur percal, ¿qué es eso? Esta peña está tarada. Estará un tanto harto, pero parece salada. Estoy en otro lado, era obra censurada. Teatro de que hay una emisora liberada. Desata, las pasiones y la tropa se desmadra. He visto nota haciendo de buena cabra, pero si desde aquí le veo hasta la papá. urtero egin dugu bezala esaten genuen arratsalde eta arratsaldeko bostetatik ba, sortzia bitarte hementxe egongo gara zintzelik irratiko ba, urtengo denboraldi hau agurtzen eta bide batez ba, urtengo jaiei ba, ongi etorri ematen. Arratxaldeon, ja hemen jendea agertzen hasten da, poliki-poliki gure arranoak eta Oraingo zenbat gaude lagungo deia? Bos pasei, bai, bai. ba irratian. Bai. Errante, erramenta <laughs> guztei, daukago dena ja... Teknologia puntakoa. daukago baitaren ordena jo guztia piztuta, gure Twitter, gure telefonere pres daukago, telefona gaur importantea da baiz e, gaur konexio de xente egingo ditugu, balakizue eh, urtero egiten dugu bezala, ba, ba, kolektibo diferentetako ordezkariekin hitz egiten dugu ba pixka bat beraien, bueno, u ikasturtaren edo urtearen balorazio bat egiteko eta baita ere prestatu duten egitarau az hitz egiteko Madalen eh, hauetako egitarau diferenteak daude eta hoiek ere ezagutuko ditugu. Beraiei esker hau egun polita izaten da, jende piloak bat biltzen dalako irratian, e, ba, normalean urtean zahar ikusten ez ditugun aurpegiak ere ikusten ditugulako, danak elkartzen garelako, eta tira, ondo pasatzen dugu, beraz, ba, animatzen bazara, badakizu, hemen perratokian gaude, eta, eta nahi bat dimazu ezagutu irratia, eta gainera, e, ba, bueno, txupinazoan egunean, ba, ba, etorri eskertzen dugu zer osere kartzea, segu gauzak ekarri ditugu untza, baina bak, ba, gure ekonomia de bai gurea eta bai irratiaren agun irratiaren azere ez? Hoi hoi indikan okerrago dago, bai hor da mekartzitugu gara gardo, eta zagardo botella bat hortikan erikusten dutan, hoi indikan iriki gabet, eta... baina, bueno, etortzen denak ere zerbait ekartzen bali du ba, beti eskertzen da, bai, bai, bai, bai, ba, Eta, bueno, es, eginena, ba, bueno, ingoitu bat elkarrizketa eta gara jendeari ditzen daukago, ba, deitzeko sai ba, ekakoak, herria bizia, HT gelditukoak, presoen herrirakoa, langabetua, bilgune feminista, ente, bueno, eta beste hainbat gauza baita ere, eta gero ere, bai, nola ez, ba, puntu haundiena, momenturik haundiena izango da, barratxaldeko zazpitan, ba, txupina soa, ba, zuzen zuzenean, ba, ematen dugunean, hemen zintzerik erratian, ba, egin dugun bezala, bazkeneko, ba, goita, sortzi? Goita sortzi, bai, goita, eh? sortzi urte, ja, bai. txupina ematen hemen zuzenean. Ba, hoxe, eta agian musika pixka bajarri, zere, bueno, guztionekin hasi baino lehen, hasiera pixka berezia badauka urtengoak ere, bai, bantxean zungo duzu, itxosasko bombilita hauek, horretarako ere ez daukagu dirua. Ba, horretako, bai, bueno, bai, horretako bombilla, bai, baina, ba, bai, badiru di, ba, digula azkeneko aste honetan, eta, bueno, esaten bai. nahi ginen hasiko gara, ez da, zarekin hasiko gara, venga, ber, Laura. Bueno, ba, urtero, urtero, gurekin gure artean e, Agustin, e, eh, irratik izan dugu, eta, bueno, esagutuko e, eh, dezue, e, erretegian e, kronikaria, e, kronika politak, lokalak, eh, interesgarriak beti, eta txintxo txintxo egoten zan, e, eh, tortze zan irratira astero astero bere kronika kontatzera e, bueno, ba soritxarrez, ba urten e, ba zan, Agustin eta, eta bueno, guk gaurko egunean e, faltan botako dugu, txupinazo egunean, e, bera egoten zan hemen ere bai, gure artean, eta bere kronika berezia ere bai, ekartzen zun e, eh, egun honetarako. Mm, bera gaur, bueno, gure memoritan bai dago, baina bueno, ba, bere presentzia ba, fisikoa ez, baina nintzungo dugu, hori da e, irratiak eskaintzen digun aukera, eta audio... Bai, ez dakiz, bai. zenbagar zeurteko audioa den, azkeneko urtetan... Bimila amarredo amaika, oker ez dakit, bai. Ordan ez da oso, bain dela bi, bai. Azkeneko ez dakiz, zenbat urtetan, baita azkeneko bospa, zei, agian urtetan edorla, ba, hemen izaten genuen agustin, eta beti ekartzen zigun horri aldetxo ba, folio bat, eskuzidatzia. Bai. bai. Bueno, bera, korra egiten zituen kronikak baita, ere. Bera, mm -hmm. azte artero, azte etortzen zenean, bueno, azkenden denboraldian azte artetan aurrek urtetan ba este egun batzutan ekartzen folio batean folio bat, bi, iru, lau, bost, bai. folio <laughs> desente ekartzen zitun eta horre goten zen esaten diguten nikoak ez dula zede hartzen baina bueno, agian bai egin dezakegu bitartean jarri, zeren Agustin gogoratzeko baitare urtean zehar egin duguna esan da CNN jardunaldiak, ezta? Mm -hmm. Hor egin genitun, ba, Mikel Azulokoekin, eta... Eh, wifi, ma, ba bai, bai, Mikel Azulo, baina norre herribiziare zeon, hitza o arso bidazoako itza, eta eh, wifi euskal herria. Eta eta jardunaldi batzu, bueno, jardunaldi egunetako jardunaldiak izan ziren, e, gogoratzen badezue edo bertan egoteko aukera izan bazen duten, ba hasi ginian ostiral batean e, bueno, mikroirekiarekin espaloietan hitza, hor e, herriko plazan e, ba bueno, ba hori mikroa irek izan eta norberak e, e, nahi izan zuena bota izan zuen hor, beti ere Agustin e, gogoratuz eta urrengo egunean, larun batean Mikel Azulon e, eh, gosaria izan genuen, eta eh, komunikabideak e, eh, errigintzan, bueno, ber, nola zan, e, komu, bai, hori da, komunikabideak e, errigintzan, eta erratxaldean, bueno, ba, burutu ez genuen taier bat, irrati taierra, egin nahi izan genuen, e, ba, bueno, herriko kolektibo eta, bueno, elkartekin azkenean, ba, bueno, ezin izan genuen egin, ba, ba, jendea etzalako azaldu, baina bueno, hori pendiente eh, geldituko zeigu beste baterako, baina bueno, esan bezala jardunaldi hoiek, agustin gogoratzeko, e, baina bueno, abia puntu bat izango direnak beste urte batzutarako, bere figura hartuta, bere, bueno, bera e, e, kronikari figura hori, Mm, berak oso ondo egiten zekien eta eta bueno, horrekin ere demostratzen zigun denok izan gaitezkela e, bueno, kronikari eta denok e, eman dezakegula bueno, gure e, herrian gertatzen direnen e, gauzen berri ez eta eta bueno, bere modua zeukan e, berezia zan eta eta guk asko asko maite genuen e, hemendikan bidaltzen digu besarka da handi bat ez dakit ja pres daukagun audio hori e, entzuteko bai teknikariak esaten di bai ez ba bueno nila gehiago ez naiz enroiatuko, eta bueno goazen Agustin entzutera uste dut pasa urteko edo aurrek urteko madalenetako saio berezia egin genuen saio berezi e, saio berezitik e, berreskuratu dugun audioa eta venga goazen Agustin This one car Beste la egiko Beste enparantza la egiko enparantza Z N N Zer Nori Nork Agustin Sarasola Jardunaldiak Agustin Sarasola Jardunaldiak Agustin Sarasolan Jardunaldiak Ostira lagoita boz Arratzaldeko saspitan Herriko enparantzan Espaloietan, espaloietan Espaloietan itza Garun bata hogeita zei. Amaiketan, Mikel Azulo Kultur Elkartean. Gozari Solasaldia. Komunikabideak errigintzan. Zintzilik irratia. Oarzo bidazoko hitza. Erribizia. Eta wifi ehatxeko kideen eskutik. Arratxaldeko bostetan. Zintzilik irratian. Irrati gintzata tailerra. Anima zaitez! Agustin Sara Sola, Jardunaldiak. Agustín Sarasola Día Agustín Sarasola jardunaldia. Agustín Sarasola jardunaldia. Agustín Sarasola a orillas del Cantábrico para Cinchilic y Ratia en la FM 100. Bale, ba, ba, audioa oraindik ez daukagu, entzuteko, bueno, orain txe bertan beste kide bat daukagu hor guri laguntzen eta audio hori moztu egingo digu eta bere ala entzuteko aukera izango dugu, baina bueno, entzun dezutena izan da ZNN jardunaldi e, oietarako bueno, prestatu genuen kuina, maiatzean, e, maiatzaren bukaeran burutu ziranak eta, eta oixe, esan bezala, aurrerago e, Agustin entzuteko aukera izango dugu. Eta ze gehiago esatea, ba, bueno, e, orain bertan irratia piztu da dezude, ba, jakin zazue zintzilik irratian zaudetela, FM unean horeretako irrati librean, eta e, berezia da txupinazoaren azaz, pitan botako da txupinazo hau eta bihar e, madalen eguna. Eta gure telefono zenbakiago goratuko dugu, norbaitek deitu nahi baldin badu, ba, kont, bueno, dena den gaur arranoak izango ditugu e, herrian zehar eta bueno batez ere zazpitan hor udaletxean plazan eh, izango ditugu kontatzeko zuzen zuzenean eh, bertan zer gertatzen den baina bueno ba, deitu nahi baldi maezue e, eh, edo zer gauza komentatzeko zuen e, iritzea botatzeko edo berriren bat e, zergatik ez e, botatzeko ba, bueno, gaurko egunarekin lotua ba, deitu gure telefono zenbakia bederatzi lau iru bost bi zazpi lau zero zazpi Twitter bidez ere bai zuen bueno, mezuak emain eh, zabaltzen jungo gara, eh, Facebooken ere bai e, zuen mezuak elarazi aldizkiguzu, eta bueno, gure e, korreoa zintzilikabildua sindominio.net, eta hemen bakarrik utzen haute, ez dakit nere, bueno, gure teknikaria zehose esan nahi duen, Baina, baina, bueno, deiakin eta, bueno, kolektiboko jendearekin hitz egin ba, bueno, gu badaukagut artetxo bat, eta, eta bueno, ia aprobetsatu behar dugu. Bai, ba... Bueno, gogoratuko diegu non dagoen irra, esintzilik irratia. Eko, bai. Eh, restasun gehiago emateko perrategian gaude. Bai. Aldapa, nola du izenak, kale honek? E, estrata, estrata, bai. Matxaineko estrata. Bai, matxa, da. Eta, eta bueno, ba, esan bezala hemen ja bost pasai lagun elkartu gara, hasi gara arazo teknikoekin bebai, ordun entzunko dugu zea maizen kanta bat adibidez. Venga ba, urrera. zerdadean biluzik dantza Oinak guztirik lurraren erdian belarrarekin kolazean joan egin zaizkitegunarekin Pentsamenduak joan egin zaizkit batera zunak hartu egin nau negar malkoa Gau azken arnazketaren azkenengo Segundu eta nik ere oiukatu egingo dut Munduak azten banau, luronek azkatzen banau zerbait utzi beharko dut Bintzat euritan artean Ilargiak erakusten duen Aurpegiaren aurrean eskatzen diet Oiukatu zizar galduei Nire negar malkoek ernal dezake galura Energia jarraitzen duzu zintzilik erratiko saio berezi hauen zuten eta ikusten duzu beti bezala zigarela gure mosketak eta gure rolloekin ordenagailuekin baina bueno, dena kontrolatuta daukagu goz eta Agustin ere naiz eta hemen ez egon ba, pixka ba, gurekin badagoela ikusiko duzu entxe bertan, zorein dela bizpair urtetako ba, audio hori berreskuratu dugu Eta horrela, ba, bueno, gubitartean ardoi botellatxo bat iriki dugu, ez da, guztinen omenez, bai, ez, hombre. Bai. Oantxe nijo ardo botellaren bila, eta zue <laughs> bitartean, bentzun, ba, entzun agustinen agurra, ba, oindela bi edurtetako madenetakoa, edo, bueno, maden guztietako balio dezakena. Bueno. Eh, agatzalde hon, orain irakurriko dut, ah, bueno, martxan dago, gatik eta egilaren zako. Kaixo, abergideok, hemen daude gure erriko pesta nagusiak. Horeretako madalenak. Zoritxarez ez gaude danok. Espetxean ditugu hainbeste anaiarebak, bai Espainian eta baita ere Frantzian giltzapean gordetzen dituzte gure borrokalari bereziak. Baina, behin da berriro ez ditugu aztuko. Beraien ametza gurea ere badalako. Oderetako madalenak benetan dira ospe handikoak. Sustraiak zabaltzen ditugulako gure asmoak sendotzeko jai giroan ospatzeko kemenak indartu, buru belagi lanean jarraitu. Errikoiak izanik ispilu gardena erakutziko degu askatasunari uko egin gabe. Kontutan edukita hitzak haizeak eramaten dituela ondo pasa eta besarka daundi bat borrokalari Gustiónzaco. Compañeras, compañeros, desde el Observatorio de Sinchilic y Ratia, en la FM100, están aquí las Madalenas de Olereta 2010. Y por lo tanto, ninguna agresión sin respuesta, con la valentía del movimiento feminista contra la violencia de género, puesto que el pueblo que sabe reír y que sabe llorar se merece el más profundo respeto. Cuadrillas, jóvenes y mayores, todos a la calle. Son las magdalenas de Orereta 2010 y hay serpentinas para todos. No debemos olvidar que no estamos todos, faltan los presos y vamos a brindar por ellos. En estos tiempos de pasiones inconfesables, nuestro recuerdo sincero y combativo está con el pueblo catalán que se ha movilizado por la defensa del estatut. Y ciertamente, catalanes y vascos, tenemos que caminar juntos para hacer el trabajo que tenemos pendiente. La independencia y el socialismo. No hay tanques que nos puedan parar. Vizca, Cataluña, Gora, Euskal Herria. Gora, Gora, usted. Gora, Gora. Compañeras, compañeros, están aquí las magdalenas de Orereta. El chupinazo ha abierto un ciclo de diversión consciente y puestos a pedir Queremos más ecología de Aritza y Pagoa. Preso kalera, anistia oso. Aie Miguel izurretako zeru altu kolorie colorie. San Miguel izurretako zeru altu kolorie Agure ah, zarrak jantzan ikusitarek etxen jok barrie Agure ah, zarrak jantzan ikusitarek etxen Bueno, falta zitza egun brindisa bai. egitea, Bye. hemen txedaukagu Agustine mandako botella. Urtero ekartzen zitu nontza baitare, babere bere ardo botella gure ospakizunetara eta baita askotan ere ba beste beste e, eh, baskari talakoetara baita Ordan ba besterik gabe entzun duzu eta bueno, beti gurekin egongo dela eta aurten ere ba bueno, gutxi ez presente daukago hemen saio honetan ta baita gure txosnan ta ta beti arte. Eskerrik asko. Ba, topa. topa. Eta ben ja arlo bukatuta, ba, ja uste behar dugula ja poliki-poliki jendeari, ditzen ja... Ikusten dut gure orduan Bai, dira ja Orduan ja, eman diogu sarrera gure Gure saio berezio honetara Eta jungo gara pixka baita ere Ba, bueno, jendarekin hitz egiten dugu neinean Baita ere, ba, pixka bago goratzen urteak emandako Hau da, Ba, presoekin hitz egiten dugunean, ba, bueno, jungo gara pixka gogoratzen, ba, preso ninguruan ezin dugu dena, hau da, urte osoko jarduera ezin dago hain orduerdi batean, eta gutxiago jai giroan hemen laburtu, baina, bueno, gutxi gora bera, ba, gure web horrian jungo gara begiratzen, eta urtean zehar, ba, horren inguruan egon diren, ba, gauzari garrantzitsuena, ba, ba, ipatzen jungo gara. Batzuk astuko zaizkigu, baina, bueno, zein ingo esan bezala, ba, dena, dena ezin dugu momentu honetan emendikan zabaldu. Eta hori, ba, ikusten dugu ja gure teknikoa ja telefonos deitzen ari dela, uste dugu ja lehenengo deia egiten ari dela, orduan, ba, bueno, laizterukiko dugu ja lehenengo konezioa. Gaztien nintzen zoruen nintzen jarri nintzakon albuen Gaztien nintzen zoruen nintzen jarri nintzakon albuen Amantartxu ez zabaldu eta altzuen hartu ninuen Amantartxu ez zabaldu eta altzuen hartu ninuen punta pixue eta gora gozerue Gora eta gora punta pixue eta gora gozerue Hankari altzeu ezin badozu makurtu eixu burue Hankari altzeu ezin badozu makurtu eixu burue jantza hanbo erromeri zanue Jantzari jantza hanbo topeko erromeri zanue Krabelin txubet belarri da la rosa banue Krabelin txubet belarri zen banue Gau arronar gitan dut gaur esperantzak izan badut behintzat Negar malko tangau Tira ba, azkenean lortu dugu eta eta bueno, emteko kide batekin eh, hitz e, egiteko aukera daukagu telefonoaren bestaldean etxepe arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon eh. <laughs> ez da tu berria, eh, barkatu, barkatu. <laughs> bueno, ba, emte, bueno, beste Bueno, ez dakit, igual botazu galdera, a ber, ba, eh, aurtengo no, eh. gitaragua, bai. <laughs> Zuena, hau zu baregu, Ez ba, baitxe pea berri, ea, urte noa enteren aldetik ze kontzertua prestatu dezuen. Komentatu pixkat, orgoita iruan da, ez? Eh? Aztelenean. Bai, Azteleneako prestatu dugu urtero betxela, kontzertu bat eta hoi. Eta, bueno, urte, ba, lautalde ongo dira. Eta, bueno, gola pixka alberetzia izango dira, ba, soko batzuk etorriko dira. Eta, ba, enten hola, lehenko aldizuela, ba, kanpoko talde bat, hola, torrela. Mhm eta bueno, dira taldeak, hola, Iñaki Garmendi altbant, dira lauretakoak eta hola hori jartzen batzuk, eta hola musika suin horako zerbait dutela. Bai, suin jaz, hola... Bai, hola, Kontrabajoa da egiten, bai, eh, Trompeta bai, trompetakin, eh, zera, organoa, bai. Egite dute, esan digute, egite dutela zentenarioaren bertxio funkia, bai. bueno, swing, jazz. Bai, bera, nik ez entzune bila zan, eh? baina kurioso esango da hor ikusteko, antzuteko, eta... Mm. Eta ba, beste iru talde behiokin, kikina alaiz, diala garnikakoak, eta la rokan rolait eutela. Uh -huh. Geo kokein, elbe barrekoak, oio ja esagunakola, ja iru azkeneko diska ataute bain, eta bueno, orkesten... Eh, diska berriak, ez? Bai, bai, eta gero ja azkena, ba, Bruce Pills soko hauek, hola rokan rola neska batek abestun dula, eta ba, bastante Itxura hona gala, eta ba, behar jendu guzia eta animatzia eta entortzia. Oixe, hor, e, zumardian egon gozarete ez da? Bai, ja bain dela iru urtea gatu guen un lekuz, eta, bueno, ba, guztua hor, eta, a ber, nola dikuan aurten. Aztenak batzen bai. zaigut, eta, bueno, egun txarra bat pixkat, baina, bueno, ingo zer? zozer. zer moduz, et, bueno, ez da gita, txepi, igual pixka kontatzea, emtetik, e, bueno, pues aurten e, ze ekimenetan edo zertan ibilizareten, ze hor eh, gauza batzuk izan dira, ez, emte kolaborat, kolaboratu duena? Hor, ba, Ni, ni, ni, nik igual bai kaixo, igual bai nahi nuke gogoratu aurten ikusten dut beste gauza askoren artean oso importante esan dela oarso, no, musika pizkat, eh? bai, bai, bai. horre talde asko zaudet eta hor egin dituzuen ta gero baita ere agian ba kabian egin dituzuen hainbat gauza, ez? Bueno, kabiako historia guztia, bueno, eh mikroerekian bai, musika musikako jendia egin da eta bueno, ondo eta da, Ba, musika kolektiba, bueno, hain dela urte eta erdia zeinan martxan ebai, ba, pixkat talde gehiago la grupatzeko dala, mentetik aparte, eta, Eta, bueno, ba, etxura, una, uneko taldea eta hola, eta ba, aurra begira, ba, usakiteko gogo gehiokin. Eta, mm. bueno, indaguna enten partetik, izan zan hola tutalkan hola, itu ginen pixkat lanian, ba, udaletxeakin eta hola, eta eta gero ez bilekin eba aurten musikaztean eta hola parte hartu dugu, kontzertu bat antolatzen eta bastante jende zela, eta... Justo kabia, bueno, ba, eh, izan zala, estrein. Ba, eta lehenengo kontzertua, unian eta hori, eta, bueno, eta guztua, orten lan hain da bintza, eta mm batzuk oso jugu, eta ondo. Bueno, osea que hori da. Ba, o en disfrutatze, ha, oña jaietan, bai. claro, hoy ando. Bai, bai. Ya se viene hasta así que <laughs> A ver, no la hay jugana Hasta bai. Oso ondo, ba, berriz ere, hori da, kontzertua, e, hogeita iruan, eta, eta bueno, gero... gero gaueko amarterditan. Gaueko hasten dira, eta, bueno, gero, bueno, etxe eh, aipatu ditu taldeak, eta gero, ba, bueno, errepaso egiten degunean egitarauarena, ba, berriz ere gogoratuko ditugu, baina hori animatzea, ba, hogeita iruan zumardian, amarterditatik aurrera, ba, emteren eskutik, ba, kontzertu potenteak. Et, eta, eta, bueno, etxepe ez dakit zerbait egitu nahi dezun, bestela ja e, utziko zaitugu. Ai, dola, despistatua, <laughs> hartu de telefonua, da, bueno. <laughs> bueno, horreko lako bakizu, si estan zaudenean jarri silpean mobila, bestela deituko dizu egu <laughs> mendikan. ondo, ondo, ba, bueno, animo, eta ba. hor. Oiz, ondo, bueno, berdin. Ikusiko gara, zintzilik gara tira pote bat hartzen, vale? Oixe. Ai, oida, bai, venga, aio. venga, Bai, hau, paga gitarra. Hau, zanda. bai pixkan lo, baina bai. Bueno, ez dakit gauden airean, ala ez gauden airean, bai airean gauden. Hau, bueno, pues... zintzilik irratiaren kontestadorea duzu. Zeinala, entzuntagero. entzuntagero. Eta, eta bueno, badaukagu e, gurekin gainera gurera etorri da eta hori ere e, asko eskertzen dugun gauza bada e, ba, bueno, ba, e, e, aurkako taldeko edo bueno, berak esango digu hobeto e, bueno, kide bat, ordezkari bat e, arratsaldeon. Kaixo, arratxaldeon. Eta, bueno, Eh, bai, eh, justo ez dauka jaiekin zer ikusirik, eta, bueno, jaietan ere ikusiko zenituzten, oain bat txornetan debilizatetenak eta herrian zehar, bat txartel mordoska bat ikusiko zenuten, eta horreko urtetan ere askok eta askok oitura eukiko zenuten, ba, jaiak bukatu, ala, batzuten e, jaiak bukatu baino lehen hartu zuen gorputz, kaskarroiek eta motxila, eta kanpadara jutearena. Aurten akampadarik ez daukagu, baino beste zebait antolatu duzu eh, ez, da? Hori da, aurten, ba, kampadan ordez, ba, mendimartxa bat antolatu dugu, ba, ibilbidea izan, Ibilbidea izango da, ba, urruñatik ernanira, eta justu burrengo aste burundi, hasi que Magdalena bukatu eta mendin etortzeko prestez, ez, animatzen dugu jendea, ba, etortzera. Bo, bertan, ba, jaietan eba izer ikusia dakaten gauzeko dira ez, bai kontzertuak eta, eta bitartean ere itzalik eta denetik, eta pixket igual dut programazioan ba, labur pentso bat. Mhm. Ze, hazi, da, noiz, zen egunetan, hogezan duzu, ba, hogeita, hogeita eh, zazpian. Hogeita zazpian, ostiraletik igandera izango da, baina hogeita zeian, badago aukera, lo egiteko urruñan bertan. Orduan, importantea izako zane bai, ba, ba bertara urbilu nahi duen jendeak edo bisatzea, badago telefono bat, bai e, txostenetan, bai karteletan eta begiratzea deitzea eta bisa igual apuntatzeko eta ba, jakiteko gosarientzako eta zenbat pertsona hongo dian Hau, bueno, bestela alare urbiltzen den jendeantzako baileko hau da, ez eta zapunta. Osa, vale. horre bate. Oso, ondo. Eta, ba, berez, oi, ogeita zazpitik ogeita bederatzera izango da bilbidea, eta, ba, urruñan hasi, ikastolatik, eta, mo, bertan, ba, gosaria egongo da, gero mendimartxa hasiko da onjarbi eta iruneruntz, han ah, irunen ba, ukiko ditu kontzertua, bai latxula potra, bai eh, PTP-en inguruko itzaldiak, gero bai irunetik aurrera egingo du, jaizkibeleti pasata ba, lezoruntz, jaizkibele, ba, bai superportuaren inguruko itzalik egongo dira, bueno, azalpenak, ja bertan inguruan egonda, bai gaintxurizketako ba, plataforma logistikoa, bai ikusiko ditu bai, ba, baratza kooperatiba berriak, eh, horbertako e, baserri batean, Eta, bueno, hortikan jarratuta, ba, lezo dalo, larun batean, lezo neongo dia bai poesia rezitaliak eta argazkera kusketak, oso giro atxegin egongo da seguro. <laughs> eta igandean bukatzeko, abiatuko gara goizean, ba, behatzik aldea, e, lezotik jarnan iruntz, horretatik pasata, ja, hemen gaudela, ba, abisatzen dugu, igandean horretatik pasako garela, eta bertati ba San Marcosetik Astigarragaruntz, Astigarragan bazkaldu ermitan eta gero handikan abiatu eta Hernanira iritsiko gara, ba atxeteko obrak Hernanin bertan ja hasia daude eta bertako ingurua ba, ezagutzeko, ikusteko eta Hernaniko ba, gero bukatzeko Hernaniko tiloseta jungo gara eta bertan ba sorpresaren bat egongo da ere. Baita ba, bueno, <laughs> ba... Labur, labur, esan dut, oio. Oso, no, ba, e, lurra maite dugulako horrela jarri diozue izena e, ba, bueno, aurtengo e, hori mendi ibilaldiari e, bueno, pixka bat ez dakit igual errepaso txiki bat egitea e, HT gelditu edo e, e, talde hor, osa e, kolektibo horretatik zatoz ez edo e, Ni perez, e, HT narkeko asamblea dako ah, kidea naiz bai. bo, bertan mendimartxa antolatu dugu talde ezberdinak. Bai Gipuzkako talde etxete eta bestelako infrastruktura eta eta beste talde ezberdinak. Ba, asira batean, hankan badan ordez, proposatu zen mendimartxa egitea, e, eta bertan proposatu genuen bat talde ezberdinekin elkartzea, ez bakarrikan aldarrikatzeko atxetea gelditzea eta atxetea zer suposatzen duen, baizik eta proiektu hainbat azpiegiturakin bai lotzeko eta lurrarekin eta lurraren kudeatzeko forma eta ba, salatzeko eta aldarrikatzeko beste modu bat. Mhm. Hori da beste eredu bat eta hori aspaldin aspaldin eh, egiten ari zarete eta bueno, badirudia e, bueno, badirudi ez, bazuk esan dezun bezala, ja, gipuzkoan ja, ja hor ditugu, eh, bueno, gertu, esan nahi dut, ja, hernanin ez, e, orain dela gutxi ere bai, ba, ba bueno, bertan ere, osea, e, ikusi ala izan genun, e, ba, bueno, antolatu zan ere bai horre e, zera, e, ibilalditxo bat, eta, eta, bueno, e, ikusi ala izan genun, ba, bueno, kaltetuko dituen zonaldeak, ba, bueno, pentsatzen dut ere, mesu berdina, e, zabaltzen eta horrekin e, lanean ibiliko saretela hemendikan aurrera eta dakit igual e, ba hiru botatzea igual zuen e, nola ikusten duzu edo pixka bat errepaso bat egitea e, ba, bai urte honetakoa, ez? Bo, urtzontan, bo, obrak, bai, ikusi daitekenez aurrera doaz, ez? Bai, batez ere gaur egun gogoera ekonomikoarekin eta hau na ikusita ez, ba, arritzekoa da nola jarraitu dezaketen proiektu honekin ez. Naiz eta atxetea gelitzeko beste hainbat arrazoi egon ez, ez bakarrikan ekonomikoak. Ba, ba, egia esan egipuzkoa maian aurrera doaz, ja, hernanira heldu dira, ba, ba ez, ez du ematen gelituko dituzten egon. Mhm. Edo, ez dakigu ez, ze pasako da, baina gualare, ba, jarratzen du aldarrik apenarekin, ez, uste dugu, ba, hone, borrokarekin aurrera egin behar dela, ba, ba, eraikuntza hasia dagola, baina ez dago bukatuta eta ezakit ba, borrokatzen jarraitu behar dela, ez ba, ez bakarrik anantxetearekin, baizik eta bestelako proiektu askorekin hor ditugu, ba, bai superportua, bai arraustegia, bai, bai egin dituzten autobia, bigarren gerrikoak, bai, hainbat proiektu ditu, gipuzkoa batez ere, bai oartxo aldea, bai mm tolos aldea, Bai, zonalde guzti hauek oso kaltetua dira, Eh? Proiektu guzti hauek. Mhm. Mm -hmm. Bai, ba, ere hemen e, inguruan ere bai, ze ba, daukagu beste bat azkenan, bai, bai, bueno, itzein bar, bai, hori da. Ez, ba, ja indiorekin itzegitera pasako garen ez, ba, bueno, beste gabe igual hemen ja dugu, e, eskerrik asko benetan etortzeagatik eta, eta bueno, animatzea jendea ez, ba, e, mendi ibilaldi honetara, urruñan hasiko dana eta hernanin bukatuko dana, ustaian hogeita zazpian, e, hogeita zazpitik hogeita bederatzer arte, e, eta eta bueno, ba hoize Madalena bukatu eta bueno, badaukazue eh bueno, itzaki perfektua eta gainera e, aldarrikapenerako garaia, ba ba e, eta HT gelditu eta beste talde batzuk ba bueno, antolatu duten ibilaldi honetan, ezta? Bai. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ega, esker. ez da, ez Nik ere egingo nuke. Nik ere, nik ere. Nik ere, nik ere. Nik ere, Bueno, ez digo de more esta cuña en Zuteco, se usted telefonaren bestaldean indio daukagula, la xedao para Rachel León. Apai, ah, arratxaldeon. Arratxaldeon. Ez daki zuri ere beste batzoi bezala hoetik gana edatea zaitugun, ala ja presinen ja jaietara jisteko. Ja, ni ja pres nao, ni ja buelta gana así que tope. <laughs> Zu ja pres. Bueno, ba, e, zuekin harremanetan jartzeko da, ba, bueno, nik uste lehenengo aldia dela, antolatzen dena manetan alako, alako, ba, ez daki nola, indio rock jaietan, indio rock ditu alako kontzertu pila ibiltariak, ez da, e, hogeita bian, zer da, zer da herrian ikusial izango duguna? hogeita bian. Mm, ba, bueno, azkenian izan da, hori de, hogeita bian ingo de, e, eh, rioso gune ezberdinetan, egin nahi, doitu, nahi ditu, bueno, egin goitut, konzertuak, eta hori, izan hori zake, pues, orduro toki ezberdin batean, ba, hori, e, eh, konzertu bana, pixkat rutatxo bat egiten, eta hori, nahi balinatu ruta komentatuko ditu, dela, pues, bosterditan azten da xemplarren, Tokio hortikan zeiter ditan e, eh, jongo gineke eh, gali ursindi aldera horko zubipean jarriko gineke Gio e, ba hortikan alondi gara edo jongo geha e, zazpiter ditan alondi gandakagu e, hori bukatzen denean e, juten dia Euskal Gunera eta Euskalgunean baitare beste ordubeteko konzertua E, hortikan e, txotna goaz eta gero hor baitara beste kontzertu bat. E, hortikan berriro juten gea Xenpelar plazara, beste kontzertu bat egiteko. E, Xenpelar plazatikan berriro gueltatzen gea gailur sindizu bipe hortara, eta gero ja hortikan amabi terditan bukatzeko ba, txosnetako estenatoki handira jongo geha, eta ja hor bukatuko gu minifestival, ozera, perla dau. Piskat hori izan hori dena, eta hoxe, aber, aber, zemo zatetzen den, eta tope. tope, tope, <laughs> ba, bai. Hombre, ondo, atera behar du, ze alako lan hartu ondoren, vamos, gaizki, vamos, eske, eh. vamos, eske ondo atera behar du, ez, ez ez dago besteik. Bai, potentea da, bai. Bai, ez. Bai, eta bueno, lehenengo indiorrok, espero dugu ez, e, eh, urren gurtean, bigarren, izatea ez da? Bai, nire uh, intentzio horrekin behintzatin dut, eta ber, ongi atezmanea da behintzat, hori, urrengo urtera begira baitare, aber, saiatu gona izan tolatzen, eta abertzen moz, jendea animatzen den, eta aber, aber, abertzen mm mm-hmm. moz. Baina hori, dago pixka musika ezberdin desiente dago, dago blues, dago soul, rock and roll baitare, eska pixkatu baitare sartzen de, eta denetik, denetik pixka dago. Hor. Mhm. Primeran, primeran. Ba, oso, bai, ondo, ba, pentsatzen dugu gaur parranda ondiek irik eduzle egingo, sebestre dakito gita bian nola iritsiko zaren, hau dena entzatzen, baina, bueno, Aber denetalako ematen dizu. Ja, lana zakata, izik eh, gaur parranda gutxi. Oh, ja. Bilar, bilar, bilar kondoren ja, bai, tope bai. ja. Bilar bai, bilar bai. Oh, son, no, bai, venga, vas. Vale, va, ni más que venga, milla esker. Vale, va, va, milla esker, bai. Vale, agur. Venga, Atzore parrandan zeo. Nik ere egingo nuke. Nik ere nik ere egingo nuke. Nik ere ere egingo nuke. Nik ere tartazo bat emango nioke politikari bati. Nik ere tartazo bat emango nioke pasaiko portuko agintaritzari. Nik ere tartazo bat emango nioke Pachi López Macario Herri. Nik ere Tartazo bat emango nioke Iñaki Arriola garraio salburuari. Nik ere tartazo bat emango nioke txikitzailei. Ez dago tartarik, enbeste txorizo Ez dago tartarik, enbeste txorizo Espainiako auzitegi nazionalak. Yolanda Barcina. Telefonoaren beste aldean baina daukagu, bai, herria biziako kidea, eta lehenengo galdera, ea, ze modu zaudeten, haupa bainat? Bai, kaixo. Kaixo. Ara, txaldeon, bueno, berez, berez, zure lankidearekin jonekin itzien behar genuen, eta baino izan dugu, eta guk emendikan, ba, gut, eh, aukera, ba, aprobetsatu nahi dugu, ba, Ba, bueno, momentu txarba pasatzen ari da, eta gure delumina bidaltzeko, ez da, kizu mm. bera egin kontatu zaude, baina, bueno, animo guztiak emendik anjon entzat, bai, bai. eta... Eta, bueno, eta zuri deitzearen arrazoia, erribiziari deitzaren arrazoia da, ba, gehien bat, madenetako ze antolatzen ari zaten, emendik minutu gutxitara ziko zaten, uste dut. Bai, ba, ja dena prest prinsipio zor gau, eh? pleno, pleno aretoan sartuta, ordena gaiuekin eta, eta, ze, streaming, streaming bidez emititu nahi dugu za, eh, bueno, txipina azkenean e, jakingo ez zuten ez, eh, zumardian jarri behar dute pantalla erraldoi bat, mate, txipina emateko eta jende gehiago ikusi alizateko, eta seinale hori lotu dugu, ekarri dugu zera nio, eta udaletxetik internetera emitituko dugu, ba, bueno, lehenengo, lehenengo aldiz, eh? E, nik uste, bueno, aukera eman ez horrela ere, ba, bueno, gauza bategatik edo besteagatik. eh, herrira hurbil ezin duen jendeak, ba, ikusi esan eta txupinat, ez? oh. gustatzen zaigun, herritarroi, Beraz, gaur jendeak aukera eukiko du etxean dagoenak eta internet daukanak, bai, zintzilik bai. irratien zutea, gure txupina irratitik eta, eta ikusten, bai, abera mendikan ikusten bai. dugun. Vamos, bai. gure kriston ilusio egingo digu ikustea, ze, sekules dugu ikusten, así que... <laughs> bai, ondo, pentsatu dute eh, segundu batzutako retargo ongo dela, eh? baina, bueno, eh, ala ere, bai, oi, ikusteko aukera izango da. Eta horrekin batera ere ingo deguna da, bueno, pleno aretora hurbiltzen den jendeari elkarrizketa txikitxo batzuk egingo dizkiogu, eh? Hoi ere lehenengo aliz eta ea nola teatzen den, eh? eta hoi ere interneten emitituko dugu. Herri bizia webunean, e, eh, sortu egu ataltxo bat, e, zuzenean e, izena duna, eta hor emango dugu e, bideoa. Eh? Hala ere portadan ere, herri bizia webuneko portadan ere ikusi izango da emisioa. -hmm. Orduan, hoi, ba, edo zerren ikusi ezin duten guzti, ba, animatu ikustera, eh? eta ea zer mauzateatzen den, eta, bueno, gaizkiatatzen mhm. dena, ba, urren urtetan hobetuko ditugu. Eh? Ari gara hemen ja konektatzen, a ber, bai. a ber, zer ikusten den, e, imaginatu oh, ikusiko dela, eta, bueno, ikusten bali mauzor bai gaizki dihuela, ba, dituko dizugu esan ez, a ber. ikusten da ja bideoaren agutxen oso jarria dagoela. Hortxe, ba, Ah, bueno, bai. kabiako zea bai. bada. Bueno, ba, mila esker, imaginatu lan petute biliko zaela, baina, orduan, ba, bueno, gero ja dena bukatzen denean topatuko gaur txonetatik eta lasaio gitzen ingo dugu. Bestela ere zate hori, eh? herri bizian egingo jaien jarraipena, eh? batez ere, bideo, egunerose, egingo dugu bideo bat, eh? laurpe moduan, mhm. eta gero ere jungo beha ateatzen argazkiak eta webgunean jartzen. Batez ere, argazki eta bideoekin ingo dugu malenetago kontakizuna, eh? herri bizian. Eh? Mhm. bueno, nahi duna korreukiko du. Ah. Oso, oso ondo, ba, beraz, gu koporrak hartuko ditugu, beraz, sustensa zaituzte tú lanean, jaietan, orduan, ba. Oso ondo. Ba, no ona pasa. Venga, no berdi, berdi, venga, ondo segi. Yo. Ya llegó la hora mi mente elocuente soñadora, podremos abordar otros mundos y dejar de ser la sombra que sobra a la que roban. de páginas de libros y películas de cine. Voy a abriros la imaginación, ese es mi crimen y deliren. Siendo libre crearás la sensación que te motive y alegre. Sin fiebre pero cálido, ferviente. ¿Quién es el que depende? ¿Quién el independiente? El tráfico maléfico y trágico de letras está al orden del día. Paisanos que derriban y otros tantos que construyen sonríen a la espalda. Pocos serán los que den la cara con impaciencia y precio, perderás la cabeza, necio. Desde que la ilusión creció, pero también el desempleo. Tu jefe una serpiente y cómo conseguir ponerle empeño cuando llevas el veneno en la sangre que os den la falange. Hoy ha puesto el doble y el doble, y aunque lo pierda todo, seguiré teniendo el nombre y el modo. Ya a mí mismo no me dejaré caer en el abismo. Por cuántos tendremos que pasar hasta llegar a la calma absoluta. Tengo con la gente que conmigo se involucra, con tu la granada que hacer ante mi canción pulcra. Me paso tantas horas frente al ordenador que mi hermano ya me tiene como un friki. Ambos nos reímos de todos aquellos que van de tripio, tienen el aspecto. Catalogarme como ustedes se les salga de los huevos. Flipar es la misión de la juventud. Para muchos de ellos el verano ya nunca volverá a ser azul. Movámonos pues hacia las montañas a respirar aire puro. Que la contaminación se vuelve como el cianuro. Me dura el cabreo antisocial que llevo encima. Auguro otra tempestad que es ley de vida. Lloverá sobre mojado el estatuto antisistema metodología de soldado. aurrera jarraitzen dugu, zintzilik irratean zaudete FM-unean eta gaurkoan txupinazoaren saio berezia eta itzeriten ari gara kolektibo desberdinetako ordezkariekin eta oraingoan arkaitzekin, e, e, kaixo, arkaitz? Kaixo, apa, arratxaldean Arratxaldean, zer moduz? Ondo, ondo. <laughs> <laughs> Oso ondo. Ba, zurekin hitz egin nahi genuen, e, ba bueno, eh, herriragunearen inguruan, ba komentatu zer daukazuen antolatuta. Bueno, ba, herriragunea Nafariak ematea zaen, e, eh, pare bat egunetan gau osoan ze egongo da eta bereziki e, 24a izango dela preso taileslaren egunea, ba bai ordu batetan enkartela da izango dela. Gero Baskari herrikoia herriragunean bertan eta gero har e, gau partean ba, tamborra izango da orduan ba, egun hori ba, hmm. elkartasunez jaitan gozatzeko egun bat da eta hoize <laughs> bueno, pixka gogoratza igual e, gure herrikoreretako e, preso politikoen egoera ez, edo, bueno, behintzat, e, bueno, e, batzuk, egoera batzuk azpi marragarria dira, eta, bueno, igual hori gogoratzea. Bai, ez, e, ba, horretan bitazu ditu aipagarria, muturreko egoera batzu betetzen diena, alde batetik jokin uren kiskurren kasua da, ez, biziarteko zigorra aplikatua daukana, eta bestea e, aitzol dugu, aitzol gogortza, eta bera, ba, bai, gaixo larria, eta kaldean behar luke, eta ba, gaur egun orain dikan, ba, espetxean dago, ez horregatik ere, ba, gaurko txupinazan ere, herri da mugimenduti, ba, txupinazora urdin ez joateko deialdia luzatzen dugu, ba, txupinazan ikus da din, ba, preso aldeko mugimendua, ba, zenbat jendekin kontatzen duen, zenba herriaren babesa ematen diola, eta... Mhm. Osondo, igual ere e, arkaitz pixka bat ere gogoratza edo errepaso txiki bat egitea arren, ba, urte honetakoa, e, igual eh, aipatu behar dugu, ba, e, zuk aipatu, aipatu ezuna, ez, er, errira mugimendua. Bai, ez, ba, errira mugimendua pixka sortzen da, ez, urtarria zaztiko manifa ondorioz edo zangenezak ez, azkenean euskal gizartean, ba, ikusten da, ba, sektore handi bat euskal presota jazdari politikoan eskubideen alde dagoela ez, eta kapital guzti hori kanalizatzeko, ez, mugimendu jende guzti horri ez, ez ba, lanerako tokia esparrua emateko, ba, bai herri da mugimendua sortzen da, mugimendu zabala, e, anitza, parte eta ba, jaio eta hiltzeko helburuarekin jaio den mugimendua, ez? Azkenean Euskal Preso eta Islariak etxeratu bitarteko mugimendu bat izango da, ez? Mm Osondo. Ba, venga, a ver, aurrela den, zera aurten bai. esateko guri beti gustatzen zaigu, ba, ongi etorriak eta holakoak ematea aurten gutxinez hemen izan dugu E, Joseba Agudo, baina, bueno, a ber, datoren urtean ba, daukagun aukera ba, preso pilo batek eukitzeko bai herrian, bai zentziliken, eta bai, nola ez bajaietan, ez da? Horria, da, bai, bai, Josebaren kasua urtengoa, ba, baina horria, ea gutxinaka gutxinaka denak ateatzen juten dien, eta urren urtean, ba, panelean gutxiago eta gurartean gehiago ditugu, ne? Eh? Hmm. <laughs> Bale, bai. ba, imaginatzen gu lanean ebiliko zaela, eta bueno, gai asko daude, baina gero urte guztia deukitzen dugu zuekin hitz egiteko, beraz, ba, ba, oporrak ondoren berriro ere, ba, zuekin ongo gara, eta ber, berri hona diren, ba, berri txarrak eman beharrean, ez da? Hori da. Venga. Ba, mi eskertu gai ere, eh? Venga, ondo izan, bai. Venga, aio. Agur. Música. goizean goizez natu Manurako bidean egunkari zarratu Papera maitu baita Horri albeak pasa Etiko albisteak Nere argazkia hota Gauzerri bakarra Eta jukez Dukez dakigu gaur Munduan gertatu den Telebistan ordea Zer esan den duten irratea Entzutean gezurretan ari diren gure buruek Zer sinetxiko duten Zer, zer gezurrak irakatsi Egia izkutatuz Ha, ha, ha, ha, haiek lan bide dute Bizitzekin jolastu Bueno, telefonaren bestaldean klasiko badaukagu, gure jaietakoa, Borja, opa. Opa, Borja. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Pentsatak genuen eskapu egin zenua, segu telefono deitzen ari ginen, eta honek ez du hartzen dago, aber jaietatik juntza egun aurten. Ke ba, ez? Zer, ez dut ulertu. Ba, eser, eser, jaietan zaudela. A ber, pixka komentatzea, ez, Borja, ba, Euskalguneko bakide bat, akako, xenpelarkako kidea, zer da, zer da urtengoan daukazuena Euskalgune honetan? Zer daukagu pentsatu da, ba, bai. jaia parranda, hombre, eta euskera, jodi daukagu pentsatu Zer madaleretako. berezia, Bueno, berezia, a gu beti behin saiatzen geha, e, alik eta zea publiko zabalan entzako eta desberdinen entzako daua prestatzen, orduan ba, orduko amabitatik beti daukago egun ere irekila, <coughs> horreta, ba, gura zentzako txokua arratxalero, musikuak eta daude tarteka, oi bai, kontua da burzotak edala egitara hau ez badakatzen zaitakat hemen programa. Bueno, Borja Zula, seguk hemen eh, uste taurrean daukagula, a ba, eh, ber... Bai. Baina eskertu behar dizuegu, zeren, beti biltzen bai. gara programak eskatzen daula, eta zuegu txinez babidali genizu zeniguten oso osorik, eta hemen gau letra, onditu barko dugu, ez da. Hor badok adibidez, kontzertua ba oso brasileño batzu datoz, ez Rosa, rosa bestera, edo nola dori? Ai, eh, ingo aldeu, Ando ingoa dira, hue, eh, xelebre bat. Ez dira brasiliakoak. Batzuk, eta, bueno, ez omen dira oso profesionalak, oso teknikoak, musikaldeti bineo, graziosua di beha jek, eh, oso graziosua, nire petxere konturtan ikusitxut. Eta hori, ba, zea, Rosa, Rosa, zerriko la Rosa da kantatzen duten hoi bia. Eta gero, danza kuduro eta baita darak apere berzioa, eta hori, nik uste dut oso graziosua izango dela gorko berbena. Hori gaur, ez gero urrengo gunetan ere bai, ba, ba, bihar hip-hop ikusten du daukazuela, baita ere, digibull hori de klasiko bat, ez da? Bai, bueno, hip-hopa ez barkatu horren aste bat egon da, bihar eh, bada, ze, txorna bat zordeak antolatuta badira, ba, kontzertu desberdinak, herriko gune desberdinetan eta, eta zortziterbitan gurean tokatzen da, baina aldaketak egon dira, eta kokau, kakau eta izango da gurean. Ah, eta gero, ar, gauian ebai, e, eh, DJ Bull, oixen, egon da, klasiko bat, e, Beste bat, bai. Eta ikusten dut gero geita iruan baita ere, ba, bueno, aurre, nena ipatuzuna, aurre eta gure zentzako txokoa, gero musikoak ere, bai, ez hori ere, azkenek urtetan askot, bai, urtero egiten duzu, ez da? Bai, urtero segatzen gara, ba, esan ez da, ba, gaina afizia tala dago herri honetan, musikoak eta dantzatzeko, ba, hilean bineko ekartzen dira, eta karo, ma hobeto, ba, eh, ma ekartzea baino, musikoak dantzatzeko, eta ze aurten asfaltatua bakagola eskalgunia. Bai, bai, bai, bai, bai, jo, ez dugu zapata garbitu gabe behibiliko geha, jai guztiak orta. Bueno, hausei da kalidadia, bizitza kalidadia. Bai, da. Gero gauean ikustu taien jene, daukazuela, ez, berbena, eta gero gaita lauean ere beste berbena bat, ez, iru gabe bi. Bai, bai. Eta kantu festa baita, uste jeno gaita lauean. Bueno, kantu festa, ez da? kantu festare bai, ba hortxe betiko eta kantatu beharreko eta zagutu beharreko euskal kanta, kantatuko etxugu, eztea bertan, eta hoxe, ba, giro politxe egongo da. Eta hogeita bostan berriro musikoa, bueno, gauza gehiago baitu zue, eh? baitare, baina joa batzuk aipatzen, nahi duena dena ikusi, ba, gure web horrian bertan daude jarriak edo bestara. Eta gero ja jaia bukatzeko indikan, hogeita bostean indikan indarrekin, goizeko gaueko amabitarditatik irutardiak arte kuadrien arteko jogolazak, ez da? Bai. Zailatu zainia, beste urten mapian eta ondo atradia, kuadrien arteko jolasak eta, bueno, gehatuko dian azkeneko papurrak elkartu nahi ditugu gure karpan, eta geratzen dien e, papurroien arteko jolazak, ba, afarran eta horrein berrezkuratu nahi dugu. E, azkeneko bi urtetan, gudaltzain, gure gudaltzain maitiek saboteatu indizki gute jolazak, nantzu eta egitaroan barrenian izan, baina, bueno, aurten e, zailatuko gara egiten. Bai, bai, basute mania hori ez, gaueko amabitan zentenarioarekin jabukatzen bukatzen zirela jaiak ez, eta nesta parranda jarraitu nahi, kieto parao denok ez da. da. Bueno, ba, bueno, ba, borja, ez da, kiso ba, bai. bekeiago nahi duzun. Eta, ba, bueno, ba, gombidatu nahi ditut, horre betar guztiak, eta inguruko guztiak, eta euskal herritar guztiak, eta malabide eta etortzea, euskal gunera, etortzia, nahi da lentaz eta jaiotan gozatzea, eta euskera bizitzen dara, bai, bai, noski? Hori da, ba, venga, mi esker. Mi esker, borja, ondo pasau. Baita zu deke, eh, gero ikusiko bea, eh, noski? Venga, seguro bai. baiet. <laughs> Aio, mi esker. Sacha Jarraitzen duzu zentzelik irratiko saio berezia entzuten, badakizu saio honekin agurtzen dugula urtengo denboraldia, eta gero, ba, ez dakit, urten gaia jarri digute bueltatzeko data, ja, iraiak seguna da, grebe eguna dela, iraia hogeita ordan hor, bai. hor beharko gera, gero ez bai. gure programazioa naiz den, batzu beste batzu berandu hau hasiko dira, eta besterik gabe, ba, gogoratu baina arte egon garen laguna, baitzen, azieran Agustineki, Agustin gogoratu dugu, bai, agusten gure laguna baurten ba utzi gaituena, eta eta bueno, gure artean jarraitzen duna hemen bere, bere guai ba, desagertu daba bere, zea? Ah, ardo botia, mm, karo, bestaldean dago. Bestaldean dago, bestaldean Eta gero ja egon egiten enteko lagunekin hitz egin dugu, hogeita iruko antolatu duten kontzertuaz, indio baita ere, ba, hogeita birako antolatu dutenaz, atxeteari buruz baita ere aritu gara, atxetearen aurkako mendi martxaz, hogeita zazpitik, bai, bai ba, hogeita egingo dena, herribiziarekin baita ere aritu gara hitz egiten, eta gogoratu herribizia, ber, guazen begira ateratzea, por cierto, erribiziakoa A ver... Guretzako berrikuntza horten ere bai. Egun nahi bai, dugu bai. baita bai. ikusi hemen... Zea, txupinazoa, baina hemen erribizia jarria daukagu, baina nabe, klikatuko dugu hau, hau izango da a ber... Hemen klikatzen ari gara, ber ikusten dugun. beste zuek ere etxetikan, ba, zintzilik entzuten ari bali mazaite, ba, bestela internet bidez, erribizia errenteria.net begiratu dezakezu eta... Eta ber bertan kosten dugu elkarrezketa batzuk eta egiten ari dena, man kabian, hauek grabatu kabian, hauek, ja, bai, bai, bai. Hau izan zan ere ja urkeztu zutenean, bueno, aurtengo egitaragua madalenetakoa, hor kabian. Ah, bai. Zuzenean, hemen jartzen du zuzenean, goian jartzen du zuzenean, aber, guazen, hemen, aber. Aber, A ber, aurrera. Bueno, ah. bestela ere hori kargatzen den bitartean egon gara baitare aekakoekin, orentxe dintzun duzu, eh, baitare borjarekin, aekako borjarekin, orentxe bertan euskalguneko ba, egitara hori azaltzen, arkaitzekin ere, bai? Ba, gogoratzen bai. ba, presen alde ba, jaietan dauden ekitaldiak eta oraindikan ere gaitzen zaizkigu hain ba gauza oraindikan ere ari gara saiatzen bilgunekoekin hitz egiten hori da Langabetuak bai, ere bai. Bai, langabetua. Gelditua diera. Bai, herriko oh. plazan gelditzeko aziren, arratxaleko bai. zidatik aurrera, tantxe da bilgure arranoa, baina ditu digu esan ez, ba, pankarta bajarria zegoela, ma beraiek ez zeudelan, orduan ba. Eta gero gure arranoa baitare, ba, udaletxe barruan ibiliko da. Eta udaletxe barruti, ba, euskalo norekin, norekin egiten duen elkarrizketak, ba, poliki-poliki, ba, jungo da deitzen, eta... Eta orduan ja orain ja izango da ja gehiago ba ja Jairirua ja, ez? Arranoaren, lana, eta gero hori, bai, zazpitan, ba, nola ez, ba, txupinazoa. Eta bitartean guk ere, bai, ba, bueno, deiak eta lotzen ditugun bitartean ere, bai, ba, bueno, badaukagu gure txosnan, badakizue txosna badirua biltzeko eta ondo pasatzeko jartzen dugula eta diruaren arremarkatzen duz ez daukagu sentimo bat hemen agian ni baino nobeto kontua bueno, bai, bai, bai, Sentimo bat bai ez dugula. Sentimo bakarra daukagu. Sentimo bakarra Ordan ba gure txosna nain gauza aurkitu dezake zuen merkia direnak eta oso direla ba kamiseta, tongola eta sentzikapote bai. eta ez da ke Ordan gustio ie pizkaba, tenik gustu gustio jutea saltzen, jungo garela poliki poliki saltzen eta ja ez gaina txosna iriki jaengo den ara ez eitan ziren Pentsatzen du nikena ni ez pasandikan, baina pentsatzen bai, dut hasiko zirela ja. Lenitze egin dugu eh, gaur eh, txosna irekitzen dutenekin eta Bertatik pasako diela lehenago eta, bueno, zazpia aldera irekiko dutela. Ah, zazpiak ah, aldera, zazpiak aldera, Zazpia aldera, zazpiak aldera, zazpiak aldera, ja, ala, irratiko txon dara. Mhm. Eh. Hori da, ba, bueno, ba, hoxe da, enbendikan ba, aurrera, ba, hori, haber bilguneko ekin hitz egiten dugun, telefonoa horrengoz, ba, elotan hongo dago ere. Ez, ez, ez, <laughs> harrapatu dugu beste leku batean, Bi minuturen barrun daituko diogu eta orduan ja sartuko gara berarekin. Ah. oso ondo. Eta gero, aber gure, ba, erriko plazan arranoa, baina ditzen digun, ba, bertan, ja, arratxadeko zeiak eta hogei dira, beraz, ja, beitu, antxan deitzen ari da, por cierto, así que venga. diferente Listos para matar para que les cita ya Contra tu especialidad Que es tu radar, allá la noventa Que te gustita, la huelga encendida pistola, Eta telefonoaren beste aldean, bazaten genuen bezala, ba, gure herriko plazan daukagun arranoa daukagu. Hau pa, arrano, ze moduz? E, beste hemen, oh. unak, ba, Ba, mutizan ezkak, denetik, bueno, je, azitako gende asko dure, eh, bineo, Jesu Kristo txokolatia, honezkeo, ja, plaza, zena pizurila, ez dakitu gindegia amaten duen hau, mintzat. Ba, jendia, ba, bueno, hemen dana botazen, denetik, eta, bueno, lehen aipatu dezuten dezala, ba, langabetuen, eh, nolabateko konzentrazioa esperoan gilun, bineo, hemen ez da inorra saldu, bai ondu da zende bat, eta hemen udaletxiko balkoitik, pankartatxo bat e, dute, eh, e, dezaren kontrako pankarta bat, haipatuz, e, eh, zezetan ere, dezaudio, dezaudioak ematen ari direla, eta bueno, horren nola batxeko kontrako aldagarrek epan bat e, egin ez, ez? Bestela, ba, urteroko giroa. Eta dago nuke, bueno, guan ikan goizu da, noski, zeiter diak ez dira, eman, dino. Eta gorra ikitzen zen dira, dino bai, lokaztia, eh? Benetan, aurten ez dago izierra da biltzamen mutikoak eta neskatuak, eta, bueno, jatik izan txarrik ja dago. Eta nahi patu zute, zuzenian ez dala, igual, bidean ikusten, dino ne, eh? Ikusten nahi nahi zuten, ba, kolore azkotako, zikin eta manxak eta netikan. Eta bueno, ba, ipatu zuten bezala ere, e, mendikan gutxira, ja, gora joko nahi Eta bueno, hango aurtengo arranoaren e, behira da, pues, goitik izango dela, urtero izan dugu hemen apie, apie de calle, ez Eta bueno, gaur igual, u, metro batu altuzio izango dugu be, behira da. Eta bueno, e, esan dudana, aparte, esatea eh, ikusten e, diare zenbait aldarrikapen plazan bertan, bai atxateren kontrako pankartak, gazte egitea eta bai guzti batzuk e, gure herriko presoen e, eh, amnistia estatu. Eta bueno, ez gabe, nahi baldin batzute, e, Bale, ba, ba, orduan udaletxe barrua sartuko zera, eta bueno, abe bertatikan ditzen diguzun, eta abe, abe sekondatzen diguzun bertatikan. Venga, gero. Venga, ba, gero arte. Gero arte. Lazos solidarios. Lazos solidarios. Lazos solidarios. Lazos solidarios. El Cartasun corapilloar. El un corapilloar. Lazos solidarios. Lazos solidarios. Lazos solidarios. cartas un El Cartasun solidario. Lazos solidarios. Cartasun Corapilloac. Lazos solidarios. El un corapilloar. Más recortes. Menos derechos. Más pobreza mugi gaitezen. Mugi gaitezen gure eskubideen alde. Gure eskubideen alde. Horeretako langabetuen batzarra. Asamblea de parados de rentería. Lazo solidario. Lazo solidario. Lazo solidario. corapi korapiloak. Tira, eta horrera goa, saio berezi honetan, telefonoaren bestaldean bilgune feministako kide badaukagu, amaia, arratsaldeon. Arratxaldeon. <laughs> Zer moduz? <laughs> Nioz ongi eta zuen? <laughs> Oso, ongi ere, bai. Ja, ba, bueno, txupinazoan saio berezi honetan, eta, bueno, e, gogotxu, gogotxu ja zazpiak e, iristeko, eta, bueno, zuekin, e, ba, kolektibo diferentetako ordezkariekin hitz egiten ari gara, pixka bat urteko errepaso a egiteko, eta, eta bueno, e, orain goan, e, ba, bueno, feminismo, feminismoekin goaz, e, e, ez dakit, e, amaia ze azpimarratu behar dezun urte honetan, eta, bueno, bueno, aurtengo zer daukazuen e, eh, penchatuta, pentsatuta, e, aurtengo e, bueno, egitaragoa edo, bueno, aurtengo e, aldarrikapenak edo kontatzea, komentatzea. Vale, pues mira, durante este año más que nada hemos estado trabajando un poco con la violencia de género y con, el tema de, la crisis, ¿no? Y creo que con estos dos temas ya tenemos para el resto de nuestros días. Sí. Y, y, un poquito queríamos hacer hincapié, ¿no? También en lo que es en las calles sobre todo ¿no? con, con el tema de agresiones y con el tema de, que estamos un poco hartas ya de, tanto baboso que no nos deja disfrutar de las fiestas, ¿no? reclamando un poco nuestros espacios y que la calle es nuestra también y que las fiestas también son nuestras. Y bueno, y hemos intentado y hemos conseguido al final construir unos gunes ¿no? no en vez de buscar eh, chocos o huequitos pequeños feministas, hemos conseguido ¿no? que, que tanto los gunes de de Chorna, Euskal, Euskalgune y, y ¿no? Pues eh, sean, y se hayan comprometido y sean unos espacios donde las mujeres podamos disfrutar gusto de las fiestas, ¿no? Y que no solamente sea la responsabilidad nuestra el estar salvándonos el pellejo, sino que haya un compromiso real por parte de todo el mundo. y nada, a la entrada de las Chorna se puede ver una gran pancarta, ¿no? Que pone... me oyes, Sí, sí, sí, sí, sí. Eso es, eso es. Es un gune eh, fuera de sexismo, de agresiones, de racismo, de homofobia. Vamos, que no nos gusta mucha de la gente que, suele circular habitualmente por nuestras calles. Y eso. Vale. Vale, pues... un <laughs> bai, ah, un ez hola, kalean ematen duet la ez? Eh, zertu naiz portal batean. Ah, bale, bale. <laughs> Oso ondo Sara ta gure arranoarekin hitz egin izan dugu eta Kriston Sara ta entzuten da. Entzuten zan ja plazatik. bai. Zuten medio zor bat, no noia. <laughs> bueno, ba, bale, ama, ez dakiz zerbait geitu nahi dezu, Amaia edo bueno, urrengo, bueno, ja esan aipatu dezu, ez? Ba, ba bueno, gai hoiekin ja de xente daukagula, baino baino bueno, eh amantalak e, balkoira hori iraian ere ba greba orokorra daukagu eta bueno, pentsatzen dut ere bai horren inguruan eh, jarraituko jarraituko dugula, ez edo jarraituko dezutela eh, eh aldarrikapen hoiek egiten, ezta? Bai, eh, con eso queríamos, es la primera vez en Euskal Herria que se ha hecho una convocatoria con una huelga de cuidados, ¿no? Y bueno, ha sido una experiencia bastante interesante y, y de lo más positiva, ¿no? Porque muchas veces parece que se habla ahí de la macroeconomía, de... de tal y cual y, muchas veces no miramos lo que tenemos a los alrededores, ¿no? al rollo personal o del hogar o así, ¿no? Y bueno, también para que se nos reconozca, ¿no? Todo el trabajo <laughs> social que hacemos, ¿no? De, cuidado de la sociedad, ¿no? una experiencia muy bonita lo, de los manteles mantalas, pero poco pocos hubo en el pueblo, pero <laughs> en la próxima huelga que está al caer, pondremos hasta la fregona <laughs> colgada del balcón. Me pues imagino que también se hará una convocatoria para eso. Oye, y una mención muy especial a, a nuestra patrona, la Magdalena, como trabajadora del sexo que fue, la buena mujer. Ah, exactamente. <laughs> Seguro que no estaba en ningún sindicato en la época, pero bueno. <laughs> bueno, ay, ah, bueno, ahora, o sea, orain, orain, hori komentatu duzula, bueno, aurrekoan, e, bueno, elkarrizketa bat izan genuen alkatearekin eta horren inguruan hitz egin ahal izan genuen pixka bat, baina, bueno, polemika sortu duen gaia, ez? Eh, aurtengo, bueno, txupinazoa, eh, aurtengo txupinazoa zenek botako du, bueno, kontu horrekin eta, bueno, e, badakigu zuek aurrekoan ere bai txintxarrin bildu zeinatela horren inguruan hitz egiteko, bueno, alkateak, bueno, bere partetia, bueno, ba, bere azalpenak eman zituen, baina bueno, ez dakit zuek eh, horren inguruan eh, besterik esan dezuen edo edo edo zerbait atera dezuen. Bueno, eh, yo creo que ha sido al final ha habido como se ha cruzado bastantes cosas, ¿no? Porque de primeras estaba se estaba diciendo que se iba a hacer un homenaje por el aniversario a la tamborrada de, de la verga con la cual nosotras estábamos nosotras, yo quiero decir, ¿no? Por todas las feministas del pueblo estábamos completamente de acuerdo, pero la polémica ha salido cuando se ha personalizado, ¿no? En esa persona que fue que fue durante años históricamente fue la persona que puso todas las trabas del mundo para que las mujeres pudiéramos participar ¿no? en esta tamborrada entonces era era contra o sea estábamos en contra de hacer un homenaje a esa persona no a la tamborrada de, de la verga, vamos, todo lo contrario, ¿no? Osondo, bueno, nik emendikan soriontzea ze izan ere, ba, ba bueno, danborradak mistoak eh, izateko bideo horretan eta, eta bueno, espazioiek ere diskriminatzaileak ez izateko bideo horretan, ba, kolektibo feministek egin dezuten lana ez, eta bueno, horri esker, eh, ba, bueno, pues, gaur egun ere, hainbat eta hainbat eh, danborradatan eta hainbat lekutan ere bai emakumeak ere hor daudela eta parte hartu dezaketela ba, modu parek idean, ez, orain dikan horren inguruan eta beste kontu askorekin lan asko egiteko dago, ez, eta bueno, hor e, ditugu alardeak, orain dikan hor e, e, enkistatuta dagoen arazoa dela, ez, baino, baino, bueno, aurrera pausu batzuk eman dira, eta bueno, ni hemen dikan zintzelik irratitik, e, ba, bueno, soriontzea, ba, bueno, pues, horren inguruan egiten ari zareten lana, ez. Uh Yo creo que somos muy afortunadas, ¿no?, de pertenecer a este pueblo, ¿no?, que es un pueblo que ha sido históricamente un pueblo tan rico, ¿no? De movimiento popular, de conciencia feminista y revolucionaria, ¿no? Entonces yo creo que algún día eso cambiará. <laughs> Oso, no, era la que está feminista izango da ezinbestean, ¿es? por supuesto, la revolución será feminista o no será. Hori da, hori da, maia. Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, bestela ja utziko zaitugu ya parrandan. Bai, bai, bai, bai, claro, parrandara jumarraz. No, yo lo que quiero decir es eso, ¿no? De que, que, todo el mundo seamos conscientes, ¿no? Que cualquier agresión que le hagan a, cualquier ciudadano o ciudadana, ¿no? Sobre todo a las ciudadanas de este pueblo es responsabilidad de todo el mundo, ¿no? no vale mirar a otro lado. Porque si miras a otro lado, a lo mejor también le están jodiendo a tu propiedad, ¿no? Entonces las fiestas que sea para todo el mundo y, entre todas defenderlas y salvarlas, ¿no? Oso ondo. Vale, Amaya, va mila, mila esker eta hondo pasa Hayak? Bai, que bai, eh, mucho ondi bat. Vale, Verdi, Nayo. Venga, mucho, aio. mucho. Brigada feminista. Hey! Es dugu homófobo, sexista, machista, sexófobo, lesbofo hori con Zuk ¿Tú onartu. Zaigira feminista eraikitzen ari gara. Kalea, gauak, eureak dira. Bota ditzagun San modu asketa eta feministan. Bota ditzagun eta zapaltzen gaituena zutara! Zutara! Zutara! Zutara! Zutara! Zutara! yo lo que quiero y mi palabra es la ley. Tengo muy poca vergüenza, el pueblo curra y se esfuerza y yo vivo como un rey. Yo sé bien que tengo jeta y tú te crees que mi meta es el mundo destrozar. La vida pagar, la vida pagar. Destruyo con esmero, bosques y valles enteros, es por ganar y gozar. Con impuestos y dinero, yo destruyo lo que quiero y mi palabra es la ley. se esfuerza y yo vivo como un rey. Bótame y yo te construyo con ese dinero tuyo una obra colosal. La ruina total, la ruina total. La cárcel, el superpuerto, el tapia, al lado un huerto para tu lucha enterrar con impuestos y dinero, yo destruyo lo que quiero y mi palabra es la ley. Tengo muy poca vergüenza, el pueblo curra y se esfuerza y yo vivo con y tengo las de ganar. Ganar y ganar, ganar y ganar. A mi Crisaqui Arriola, su dieta como me mola, la voy a incinerar. Con impuestos y dinero, yo destruyo lo que quiero y mi palabra es la ley. risa te cura el alma, cambia el momento si es de verdad. Sí, señor. Es beneficiosa, muy saludable y da bienestar. Aplasta la ira y que no te diga que el miedo se va. La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar. la risa es bonita, la risa es buena. Buena, buena, buena. La risa es bonita, Jarraitzen duzu ez, entzelik irratiko saio bere hauen zuten, eta ja poliki poliki ja egitarau mordoska bat buruz hitz egin dugu, baina poliki poliki txupinazoko ordura urbiltzen ari gara, ja hogei minutu besterik ez dira falta edo gutxizio agian hemen gordulariekin. Eta uste dut eh, telefonaren bestaldean txuri daukagula, ala da, opa txuri? Kaixo, bueno, a ver, txuri, txuri, agurtu. Ah, txuri, ba, fernan, arranoa daukagu, bueno, nahi duzen bezala edo... Bakizute gure medioak ez dira oso, oso ortodoxoak, baina bueno, gure mediokin ere moldatzen dira. Hemen aurrian da gatsuri, e, eh, bueno, ikusten du, e, eh, bueno, ala ikusten zaitu? Oso. Oso, ez? Ba, nago, hiperpipe megafosik. Eh, e, zese ditzen da, hola, bintzat aukera hori izatea, pues, e, bueno, naiz alaurkako damorraren parte ez izan, baina, bueno, pertsona da botatzen dira, zese ditzen da? Ba, pertsona ki, kriston posa, ardura de, oso oso urduri nago eta edo gaude eta bueno, ea ondo pasatzen dugun eta bueno, ezak ez ez ez ez ez ez ez ez Bueno, ni, ni que tengo ese de la cosa, bai, eh, hoy va a Bueno, eta se se plana mucho, se plana chivo mal ze pago. Se se intenta yo Bueno, vamos, momento su pinazo a bota. Eh, pero el, el duende amorra atera eta bentsat eh, ondo pasa ere, eta gero egia zan da parrandatxo bat egingo dugu, diar bazkaria familiakin, gero arratsaldean e, umen baita, eta bueno, gero parrandatxo bat ere, horretako oporrak hartu ditugu eta. Oso ondo, oso ondo. Orduan, e, ere ardurak ez, esaten duzu danborra bat, orduan zuzentzeko aukera izango duzu ere. Bai, ze ez da bakarrik e, makila zuzentzea, ze bakar, e, ja, e, eh, elduen da borran, gutxi gora bera, berreun talarro gehi personak e, ateretzen dira, eta gero, omen da morradan, egun berreun eta orduan, bai, ardura, ardura da. Erki, bueno, pakit, e, jaten bogeio ez dizu, kenduko, mil esker gurekin egotea batik, eta bueno, suerte izan eta dizurta, ofan da, bai. Zuei, eta gora gut, agutarra da. Venga, bueno, adio, txuri, ezkerrik Bueno, pues hemen ikusi zute, aukera izan dugu txurikin egoteko, eta bueno, adierazgarri gisa esan dutena. Ba, urte gilean ikusten zitzaion, ba, laitasuna eta daukan aukera hau zehazteko, ba, txupinazo aurtengoa botatzeko. Eta, bueno, komentatzeko, bakarrik ja honetan, e, presoen familiarrak hilotzen nahi diala, sala kapitolarrean sartzen nahi Eta bueno, fiskanaka, eh, e, fiskanaka, hemengo areto nagusia bintza betetzen nahi da. Eh, jende asko, e, eta bueno, ba, alaitasuna nagusi hori gutzen da hemen. Uh -huh. Bueno, e Oso ondo, haber lortzen duzun beste ez dakiz ordu diren, la orden gutxi dira, haber tarte honetan, gero zazpitan, bi iru minutu falta direnean ja, Deituko dizu borlaia txupinazoa zuzenean zuke emateko, baina arte honetan elortzen duzun bezakit. Ba, Agian zinegotziren batekin edo hortik dabien pertsona iren batekin baita elkarrezketa bat egitea. Por cierto, komentatzen dizugu daukagula hemen Herribizia errenteria.netekoa bideo bide ematen ari dira herriko plazako beirudiak eta egitan ikusten dena, ez dagi barruan zauden edo balkoian zauden, balkoian balima zaude ikusiko zaitugu? Bueno, balkoian ez nago eta urten e, uste dut arranoa kaiolatuta egon beharko duela, porque hemen jende asko dago ni aukera gutxi izango dut balkoian, balkoian egoteko, Eh, eta bueno, egi eh, jazan da, bueno, aurten di diferente ingo, jau <laughs> gizonak, esto, esto apurai, nikan, nekan kaiolatuta, eh, ikusten zute gauza nola lazen diare. Bueno, igual nahiago zaitugu libre, eh, baino, bueno ez, ez, Bueno, hemen ere denetik ikusi behar dugu Egia esateko ikusten ari gara plazako irudiak eta hor dagoen zea gazte guztioen artean eta inbesti irinia eta pentsatzen dugu gazeoz izango dela gainontzeko hau indikan txampaina zuten ikiko. Ba hor erdian egoteak ere badauka bere meritua, eh? Bai, leno irudikatu ditu ez eh, eta ikusten zan, baina bueno. Ez aki pantalla ze eh, ikusi ditik egin men Emen, Gertutik, daori carrega ya hoy eh, sale a pantalla va a hacerte el bueno, venga. Venga, Barrotan etxea, a ver duzu, beste bat eta venga, daitzen digu eso, ¿vale? Ya está ya ikusten dutela, eh. Veño bueno, está eh, ya tu cona. Venga, vale, va, venga, eh. da aurrera goaz, ja, demora gutxi amar minutu besterik ez dira falta txupinazoa ja, botatzeko, eta, eta bueno, hemen geroz eta jende gehiago gaude, zintzilik irratian zaudete FM eunean, eta, eta hoxe, hemen daukagu, bueno, ditugu, ba, bueno, gure saioetako kide batzuk, eta, bueno, ba, daukagu zer bai. kide batzuk gonbidatu ditugu, ba, arranoa ditzen digun bitartean udaletxetik, eta txupinazoa ematen digun bitartean, ba, gauzak aurreratzen juteko, gure txosna zuzenean esan dugu Adibes, ikusten zaitu uste kamiseta majo batekin Zenbatea oh, eh, salatu kamiseta hori? Bai. Zenbatea da, hoi? Amar Amar, amar, bai. bueno, Amarelo ayer, ayer, se vendieron bastante bien. Hay, tallas de todo. O sea, que quedan pocas. Mucho igual que, ¿Y hay ah, tallas para mí también y así o solamente <laughs> para.? es verdad, es verdad, es verdad. Pero los de la radio se no saben, ¿eh? claro. Esto es una radio. Si fuera una tele, pues. A ver, vuelvo a preguntar. ¿Hay tallas como para mí? a ver, engañera este camiseta ikusi es para pare bateros y tú sola Atzo camiseta batekin gaur ahora bat bateros y lunes ezta? Edo... Ah. Edo... Aireatzen jarri dugu. <laughs> Eta daukago baita ere, beste berrikuntza bat aurtengoa, ze kamiseta, bueno, urtero-urtero ez dugu, ikitzen baina askotan bai, eta daukaguna urten berrikuntza bada, nola da Zurra... Mm-hmm. Zintzik apotea? Zintzik apotea, zintzik apotea, oida. Ba, bai, bueno, tira, bueno, lehenengo aldia zen zintzik apotea prestatzen genuela, eta ez genekik unos ondoz nola galeatuk eta, bueno, baina tira, maten du, ba, neko izan dala ba, lehenengo eguna, salmenta aldetik bintzat, ez? Ba, atzo, amar bat litro edo, saldu genitu, amabos bat litro. Eta, egila zan, ba, bueno, gauza, gauza da kalimotxoa. Atzo, ba, tipo bat antxonatik, pelma de maten esaten zula gaurko gazosa botako zilola. Ez ba, enarrekin, bai, bai, bai, lureta Ba, alditan egoten diren, ba, hori, ba, zalantzak eta nerbiokin, ba, ez genik igun oso ondo, hori, ba, edabe hori edangarria izango zan, zan izango, eta baina azkenean bai, azkenean ondo atera da, eta, bueno, mendikan animatzen dugu, ba, zintzileko txosnara urbiltzen diren guztioi, ba, kalimotxeroak diren guztioi, ba, eskatzeko gure zintzikapotea. Ze, gaur bertan, frogatu dugu, testa pasa dugu, eta bihar amuna, askoz lasaiagoa da, mm, ez zara, komunera, mazazpi aldiz joaten, eh, kalimotxo, kainero kalimotxo, Madrikatu, mm, horrekin bezala, Beraz, ba, hemendik, ba, gomendetxo hori botako digu gure, gure bezeroi. Eta, bueno, zintzikapotea eta zea gaieta magikoen asketa hori zen muzen baten da edo... Bueno, bueno, eh, <laughs> eh, ba, tira, ba, san, eh, ez, ez, ez, garri iruditzen bie gauzak nastea horrela. ba, batian, ez da, bai, bai. Egin Ba, Ukeratu dutela gure, bueno, txotan aurbiltzen diren lagunek, ba, gau bakoitzean ze hartzen duten. Edo gaietatxo bat, edo... dugu baita ere, hori, eskentza hondia se basa en Gastaño gaztainokoak, hola, ez, gaztainoko landarea, beste bat puntikakoak, e, bai, bat zeuden, orduan, ba, jendeak aukeratzeko aukera bat zeukan, hor, e, nahi gustatzen gehiago, ba, baita jendeak hola ditzen zuen, eh? nahi eman bueno, Esan beharra dago gainera, gaur behintzat, gaur, ez dakit, eh, gaur eh, amaituko segundena, baina, baina gaur ere beste edabe bat ekarriko digutela, ez da? Gure, Tenemos 30 litros de mojito, mojito casero, <laughs> que no creo que duren muchas horas, o sea, que iros apresurando, ya tenemos que picar hielo luego en la luego hay que poner esto con el molinillo, aplicar ah, <laughs> picar un poquito de hielo. Y nada, eh, nos estará escuchando en la casa aquí de enfrente, eh, cocina en mano, porque una de las compañeras del programa J Tofu, aparte del mojito, nos está preparando un par de empanadas. Eh, una creo que es de pisto, la otra creo que tiene soja texturizada, todo vegano, 100% vegetal, sin ningún producto animal Tongola, mañana sosqueta. Queda algo ayer la noche, yo cuando me había algunos allí todo pillados, venga que pillar de esto, no sé si han dejado alguna rifa. Va, ba, bueno, es, es que no que en eh, mendiga, eh, sea ludopatía, sea tu nai bultatu nai, baina aquí ya samba badauka bere emozio puntu hori, es, a Tongolan eh, se batiketa bat hartzea, es, eta pote hartzen. Bueno, la guno, quiero un minuto falta dira besterik etxu pinazera kota, bestalde da kagur arranoa. Venga. Ba, bueno, pasote. <laughs> Esan berri ez. Eh. Bueno, adare, eh, entzun dut hemen komentario bat eta egitea da... Eh, ba, sumatzea. Aurten, badak izute, alamedan jarri dutela pantai erraldoi bat. Orduan, nabarmen ikusten da, alameda aldeko bete-betea da jende adileko elduak, eta pixkat, tarte aldi bat, pixkat gehiago egon bai, ba, jende gaztia, ba, hemen bertan, zea, ibiltzeko. Orduan, lasaixoa, lasaixo ikusteta plaza, nahi eta segurasko, igual jende gehiago parte hartu, ino, ezaten duten bezala, banatatu, banatu dago, barkatu, e, bi, bi eh, espazio hietan, eh? Bai, alameda eta bai, herriko eh, plaza. Bestela, pues, e, pentsatzen dut entzungo duzutela jendia, saltoka, abeste, da... Bai, Zaratan zuten. Azko gipuzte ditut, bueno, gaztera ziak, edu diri gale, no, gaxe eta olako gota, borte, bila bai dituzte gara guai, jente ahiduagoa, bila guliek bai, txampainak egin. Eta, bueno, aipatu garru ere, bai, e, presoen familiarrak, e, eh, bolteitika mota ikustela, e, eh, globoak, eta, bueno, globo, globoiek, oe, nina bintza, osea, plaza, bueltaka aurten ez diak heler gogo eh, e, erraldo joieke eh, ez dituzela ekarri, ino bai, tiki hauek. <laughs> Oso nota, nondik antzaude, Arrano? Bueno, pues, une honetan, ertzeko balkoi batean, nago, E, eh, egia esan da, ba, balkoiak, pareko balkoiak, bete-betea daudela Bueno, lehenengo txapai botia askatu da Ia... Yeah. Honean jo jo dia Ia... Ia... Ia... Ia... Ia... Eta, kable bat zapaltzen nahi nintzala, eta kalteren bat sortzen nahi nintzen, arran, oare beti, hanka asko alo no jartzen. Bueno, etxatera, ezakiz, etxatera nintzen, ba? <laughs> Guk hemen ikusten ari gara baita dago la pankartak eta ateratzen ari direla, eta bueno, ikusten dugu zenbait pankarta dola, eta bueno, jendea salto katorla, eta bueno, pentsatzen dugu hemen entzungo dela hor, alkoian ere ikusten dira, txupina sabotako uten lau... Bueno, oaina, aizan behar da, e, udaletxearen barrena sartu dala arrauz bat. <laughs> ez kerrek ni, ez nion bat ere, bat ere gertu. E, ba, uste dut, eh, kamara, fotografo argizkalari bat, eban dira, bete-betean. <laughs> Baina eh. bezala, e, lehen esan dudana, aurten e, arranoa pizkat kaiolatuta edo, beste giro itxiago batean, miradare, hemen ere, kalean, sumatzen balin bada, jendearen nolabaiteko animo eta nervioare, ezan barra, deno pertsona gala eta den barruan gauza antzeko bat sentitzen dela, beste modu batean, noski, are, txukuna esango nuke, <laughs> gabekoa, Dio, baita ere, jete ere, urguri dago, ba, mugitzen, eta, bueno, ikusten den, e, alai, ba, ez dakit, gogoa dago la jende, jendearekin. Ez arrano da izango den, hortikan, karo, hortikan agian centenario entzuteko e, aukerarik ez dugu izango, txupinazu ondoren. E, ni nagoen tokitik, ba, geroxio ezaiatuko nahi zirtetzen, eta nik uste dut, ja, bueno, itxafero, itxafero prez dago, e, bere, bere tokilean ezarria dago, alegia kainoian, nola bat Eta bere, ba, e, eh, tributzian, eta izu botatzen nahi dian, egia ez dakatela e, eh, aukera honila ikusteko jende asko dago, eta bine, bueno, e, itxaperua, uste du, badoala, badoala. Ba, ez dira, parrezka dago, zeo zer gertatu da, ez nire nahi zena enteratu bintza. Ba, uste dut, momentuko, momentuko kontua dela, txuri, txuri ja eta bestiak e, bota berin zintze, txezero bota berdu zendiak, ja, balkoian, ba, balkoian daola, eh, eta nik uste dut, eh, daudela bakarrik zeinalaren zai, osea, momentu mm -hmm. batez bestera izango da jaurtik eta, eta, bueno, eteria bat, berri bat. Eo, zehai, da hori bat zen, enteratzen ez nahi zen, berri bat zen du. Da, lehen obean, neonean, hori aukera izatez du, Iepa, ez egin zer bat. Zentenarian letra entzutea eta eta eta zea, eta eunkitzea, eh, dena bat. Ez da gitarra no bestaldean dagoen, oindigan. eta guri ere hemen eh, estremiko, estremineko irudiak ere pixkarretartuarekin iristen zaizkigu, orain dikan eh, ez dugu ezer ikusi ez? Ikusi gu hemen dikan, bakarikan entzun dugu. Bai! A ver, arra bestaldean, a venga. A ver, ahí va el lima puto, allá tú venáis A Vale, Venga, ba, vale. Iván. Hai que Bai, bai, bai, bai, bai, entzuten da, entzuten da. Gertatzen da, kezu hemen ere, ba, bueno, salata ere badago. Ganata badago, eh? Ganata badago. Bueno, lagunak, bizkat igual, berasi aldea urbildu gonaz, birut emateizu er, eta igual bertatik e, giroa kontatuko izuen. Ez pierde kaie. Aral mugara, beraz, mila esker horregoteagatik eta... Vale. Eta oso ondo, itxuten zaitu guen, bale? Vale. Venga, bainarte. Eh! Azkeneko konexioa bi minuto barro, behar nagola, zuek behitu, segundo bat, edo minutu bat, eta aire. Venga, oso ondo. Venga, bainarte, eh! dakit hor barruko, eh? Entzuten da? Bai, ez bai, dakit hor barruko, eh? Baina bai, bai, gutxinez, estremin hau herria biziarena, hor ikusten da. Ez da, bilenditu eh, inda. geratu da, irratia bezala. Ba, suposatzen. Hori ikusten, eta mm. beste milaka gure entzuten, beraz, ba, bueno, Baiz eta partido saretan bezala, ez ikusten zenula hori eta gero, ez? Irrati alde batean bestean telebista, ez? Bai, bueno, esan, gero ala ere beinatek esan digu eh, gaur aurtengoa karo lehenengo saiakera izan da, da bueno, saiatuko dira hobetzen ere, baina igual izan da gehiago igual sarean jende ge asko dagolako ikusten ez dakigu. Ba, bota denean, eh, e, gelditu da geratu dala, imaginatzen du jende pila bat konektatzen ari zala eta... eta ja, hori igual ez, bai, bai, bueno, bai, bueno bueno, bueno. Ba, gupenak ingelditzen gara, ze beti, karo, a ber, noiz, oza, igual, noiz bait txupina zuen mendik, bai. kanbota beharko da, ez? Oain gotxin ez ikusten dugu baita, ere. Ba, egun ematen eman beharko dugu, irrati guztia, eruntza, edo, bai, <laughs> edo, bai, beharko dugu, nalako zerbait eman beharko dugu. Plato mobil, olako bat, ez? Plato mobil. Por cierto, nik ez dakit oso ondo entzun duama, ustut arranok esan dula berriro deitzeko, ez? Minutu pare ba, bera geisten zenean, bai. ez? Ordan, bai, bai, bai, ba, espada dituko jogu, ta, eta bestela guri gauza gutxi gehitzen zaigu, ja, gainera kalea geisteko goarekin gaude, ikusten dugu kriston giroa dagoela, Ez dakit gitarra guati zerbait gogoratu edo pixka gogoratu baita ere Bueno, musika Galdera pixka da, zema pasa pasada, eh. denbora pasada gura ranotik eh, hitz egin degunetik Minutu ah. bat, pues, minutu naiz markatzen zemakia, ja, eh? Bai, hoi da Eta besta artean, ba, edo centenario, edo centenario, naiz una jarri bueno, gura ranoa dauka gortikan. Bai... Eh, bere, zeake, zentzen gara jotzen egon du dira, guztia lantzan, eta bai, txegurtza bai, amaitu da. Eh, komentatzen duena, eh, o komentatu duena, eh, ikusten dut, zuen, zera pankarta, erraldoi bat atea dutela herriratuen eta urtuten eh, jendearen gainean, eta, bueno, zeake, ba, bost, bider, bost, bost, bost, bost, bost, herrira eta eta uh, urtezoko ingoa izarraiko lokazilia balkoitik eh, ura botatzen eta eta ba, bueno, boletikoa ura batzuk batzuk ura eskatzen eta ez batzuk ura botatzen eta bueno, guain ja retiratzen ari da barra eta bueno, ni ere retiratzen gonaz Ya, bueno, giroa benetan, zoragarria, oso giro politia dago, eta guain eh, erraldo jakin zuzenak, ba, baduazte, beren, beraien lana ere, detetzea. Bueno, laguna. Ba, oso ondo, arrano, ba, mila esker, hemen itxoiten zaitugu. <laughs> bueno, aurte, nek ondo entzun da, ez, eh, itxaferua. Bai bai bai, bai, bai, bai, oso ondo, bai, primeran. Ba, bezkerik gabe, eh, oaz, ikusten gara estudiotan, eta, pues hori, para urte arte eh? yo venga, corriendo arte, gerarte. Venga, venga, mi venga, yo Asamblea de Parados de Rentería. Lapa solidario. Lazo solidario. Lazo solidario. te provoca porque de tribulación te digo pasamos mucho sufrimiento y decepción pero seguimos en la lucha si no puedes escuchar entonces te lo escribo si no puedes leer entonces te lo digo si no puedes escribir entonces te lo escribo si no puedes leer entonces te lo digo si sigo y sigo molestando tu cerebro hasta llevarte bien dentro del cementerio para que veas para que sientas cuando nadie te reconforta cuando nadie te calienta y municipala Txapela kaskoa narrai Ata de kokalean Tabera goikoan Argatik eskilea Txabustola Horain radio kaseta Kortxean Bilakatu nahi dut p o s i t i b o n Naure burua p o s i t i b o n Bilakatu nahi dut positiboan p o s t Positiboan, p o s t positiboan, p o s t positiboan, p o s t positiboan Positiboan, positiboan, positiboan, positiboan Positiboan, positiboan, positiboan, positiboan Positiboan, positiboan, positiboan, positiboan gustatzen Tira, bukatzen ari gera saio berezi hau eta, eta bueno, ba, bakarrikan orain aipatzea egitaragoa ez, Maria Lezo gunea, gero zen gehiago. Da, bai, daukagu, zea, eh? kabia, eh, kabia, baina kabiakoa gaur esan da, bazkai mm, egon bai, bai, eguardian. Bai. Eh, un balagun elkartu omen dira edo, ez esan digute hor Kabiako Baskari honetan gaurtzegoena jai hasiera emateko eta ditugu Txintxarri, Maria Elezo, sindikato eta bueno, gero bak igual baita taberna gehiagotan oinatiarran eta bueno, beste balekutan ere bai badaudela. Bueno, bueno, bai, txornerik ez dio pasatzen. Ah, ireki, eh, venga, eh, Oantxe, oantxe gatxiko gehiago ere, lasai. Orduan agian igual chincharretik hasiko gara, está. A ver, a ver dónde tendo gun. Se hemen ya vista ya. Bueno, está ya, hemen ni eh, ikusten dut, eh. Usta gaur amabitan, gaueko amabitan, DJ-ak, eta bihar 5 erditan film film laburpen eh eh kortoen emanaldia. Hori da ta Uztailaren 23an, eh, ba hori gaueko 12 erditan ere bai dantza festa. Garrotx, Garrotx eh, lo i be j gay b j h i l e b danza festa da bela danza Eta hogeita lauean ipuin kontalaria, Jose Mari Carrere, ospetsu, ona, um. eta bikaina, eta betikoa. Bata gure noa! noa! justo, txintxarrik egitea la ari ginen, arra Eta Maria Elezon berriz! afariak ebai, eh, txintxarrin, ez, gauero, ez? Bai, bueno, a, igande arte bintzat. Igande arte bintzat. Ja, ja, aztelenetik aurrea aztetu uste. uh ah, -huh. Mhm. Azte urban. Aztelenetik aurrea vale. ja jendeak ez ezera faltzen. <laughs> Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, justo, justo. Irauten. Eta Maria Elezon berri, sogeita irua, noi aztelena da, ezta? Bai. Ba, gaueko ameketarritan, anai arrebak eta fiatxarras. Fiatxatraz hau ez dute zautzen, ona dia, anai arreba ni baukago ikusteko, eh? Anai arreba, dia bueno, Jousi Louliko bai, eta, eta... eta baita ere Trigger Traviseko abeslaria, Marga, bere, o sea, dia nahiak eta rebak. Claro. San Juan Darrak, ez da? <laughs> Bai, doni balikoak. Bai, da, a ver, pontete izango da hori, hori ikusgarri izango da. Mhm. Eta ustaien hogeita lauean berri, Super Sweet eta Muturbeltz. Bale, eta sindikaton uztaia, oza, uztaiaren 22 bian, bi alegia gaueko ama bitan jogurina boroba eta DJ bitxor. eta, bueno, eta falta zaigu, txosna, txosna batzordeko gitarra a ver, non demontrez dagoen. Non, a ber, e, Hemen txere, bai. bai. Atzokoa, atzokoa jaz dizugu kontatuko gehiagiz, atzokoa dago, eta atzo, a ber, jartzen bai. duguna gondia Ah, horrela, horrela ondo ikustea. Atzokoan betagarri eta... Leiotikan. Eta egon ziren. Bai. Eta gaurkoan berriz... Ah, bueno, rock kontzertuak... Ez, ez gaur, ez gaur, gaur jogurina boroba eta ah, digi bito. Ah, berriz ere, hauek errepikatzen eh, dute. Gaur gaur txorna bat vale. txorna ere muan aren ta, vale, eta vale. bihar berriz bat sindikaton. Doblete, ingo dute hauek. Vale. Ez, <laughs> dute ez ez. Eta ja ustaiaren hogeita bian igandean, ba, rock kontzertuak, bosterritatik gaueko amabia bitarte, eta herriko, ze jartzen, bueno, txoko de hau da, indio rock. Ez da, bai, bai lehen egon gara e, indiorekin hitz egiten, eta berak aipatu digu ba, kontzertu, guztiak, guztiak. engo direla, ba, bosterritatik, gaueko, ba, bueno, gaueko, gaueko, gaueko arte. Hori bai. da. Eh, e, e, ba, et, eta ja, arratxaldeko postetatik dagoena aparrandan bihar, ba, ma eola bukatzi ja, etxera, ja, neko parranda egin du, ez da? <laughs> Hori da, baina, bueno, bai. ja, en palma, ja, ez, total. Bai. Eta, hogeita iruan berri estraketz, txosnagunea gunea maitade, berbena, eta hogeita lauean, az, dz, az, az, A sed de ese bai. ah, ah, ah, eh, usted de eh. eh. la. A de ese. Está la polla. Está la polla, vale. Gure txiki horribiliko da kantuan. Eta mm, eta hori hori txoz nagunean eta ya está. Oscar Guneko ale borfak esan digu ha dicho. a ver, ya lo unáis. Ser eh preso en que baita len esan dizkigu Arkaitzek. Ba, da gine dena ez dugu. Ba, dena kontatu dugu. Ba, Bai, bai, bai. Eta goia gogopilo bat ja geisteko txoznara ospatzera, gaurko eguna, ba, uste dut, e, ja utzi beharko dugula, ez? Ba, eta gaina, gaur, honera zegu txampaina ekarri, eta jungo gara txoznara, ah, zegu aurten erakide dugu txampainik ez eratea, badako aipatutako zurrak, apote hori, ferment, apot, fermentaute eh? daula, eta ja bakarrikan irikitzarekin kriston gaza, bum, iten dolako, ordu, ba, guk oiz izango da gure gaza. Zintzik vale. apote. Agian jasten dugu azkeneko abestia, eta gurtzen dugu, ez da? Venga. ba. Bueno, eta gu ya, ya, iritsi gara bai saioko bukaerara, eta baita ere demoraldi, demoraldi honetako bukaerara. Mm ez dakit, eskerrak ematea, orte niko lanetan ibili zaigun lagunari, haupa, itzi, osondo, eh? Eh, osondo! Eh. Bueno, bueno, Ez da horren besterako izan, kostatu zai lan nahiko, eh? Eh, bai, jo, eh, lengua aldia zan, lengua aldia zan. Eta eh, eh, gortikan pasatzen zen eta... Eh, Arra noa ere bai... Eta, bueno, eta entzuten egon de jende guztiari, ez? eh! Eta, bueno, entzuten egaritu den jende guztiari, baita internet bidez entzuten entzun diguten, eh? Oain egon da hemen begiratzen, eta batzuk egon dira, ez? Eh? Ba, den batzuk, ez? Eh? Orain bi, lehen gehiago, gomentziren. Bost bueno, bat, er, bat, errepikapenekin, bat, errepikapenekin beti txapa maten dugu, eta bost sei aldiz jartzen dugu, osea, egun hau errepikatuko dela. Biar, biar amara. <laughs> Ez, ez, ez, ez, ez. Biar eguardeko amabitan, tarratxaldeko bostetan, gaur bezala. Hoi da. Bueno, eta ezer gehiago ez, gu bagoazela, bukatzen dugu, udazkenean berri hueltan egongo gara, zintziliken ja ez dakizan bagarren urte egitea, goita behatzi garrina. Goita behatzi, bai. bai ja, eh? Azke, azkenean gure dokumentala ja, hogeita margarren Hogeita mar eta bai, bai, bai, Eta hoa ba, bueno, batxosnetara goazta. Oi, xe. Hori da, iraia nogeita zeian hemen gaude, hueltan gaude, bai. Iraia nogeita zeirako hemen ja prest. Zer? Zuzen zuzenean entzuten aldirentzako mezua. Entzuten ari bat zarete hau orain zuzenean gaur eh, eusaiako eh, eh, eta e, atxaldeko zazpiak eta goita bos direnean gutxi bora bera Etorzak jazte zintzilik gratiko txapnara eta hor egingo dugu brindisa! Hoitxe! Eta errepik benen zuten eba esate baita ere jetxi, igual egon bat emabrin brindis egiten horrein dik, seguro, Segura, ahora alguno, Bai, eta gure entzulen artean edo hor eh, biar edo etzi edo auskalo interneten entzungo dutenen artean, ba, bai, ba, ez mesutxoa bidali eh, berko diegu, jo, eh, animatu daitezela urrengo denboraldian hemen, ba, beste irrati saio mm, polit bat egiten, ez da, egite, egitera, edo, ez da? Hey!